Iki Velykų ir neraugintosios duonos šventės bebuvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudėje nekiltų samišio. Jėzui esant Betanijoje Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už stalo atėjo moteris su alebastriniu indeliu, pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, jį išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam. Kam tas tepalo įkvojimas? Juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį. Bet Jėzus atsiliepė. Palikite ją ramybėje. Kam ją skaudinate? ji man padarė gerą darbą. Vargšų jūs visuomet turite šalia savęs ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo. Ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama Evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Judas Iskarijotas, vienas iš dvylikos, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintosios duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę. Jis įsiunčia du mokinius tardamas, eikite į miestą. Ten jūsų tik žmogus vandens asočių nešinas. Sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepė paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis atėjo su dvylika. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš. O jis tarė, vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduos žmogaus sūnų. Geriau jam būtų buvę negimti. Be vakarieniaujant Jėzus paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas, imkite tai mano kūnas. Paėmęs taurę padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagėdoję jie išėjo į alyvų kalną. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avis išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirmą jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam atsakė, Iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžių nie du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino savo. Jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti. Jie atėjo į ūkį vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, Pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmęs draugę Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogastauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi. Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir būdėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jai galima jį aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba, Tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę. Tačiau tebūnė ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui, Simonai tu miegi, neįstengiai nei vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems, vis dar tebe miegate, tebe siilsite. Gana, atėjo valanda. Štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas kelkite seime. Štai mano išdavėjas čia pat. Ir to jau jam tebe kalbant pasirodė vienas iš dvylikos judas, o kartu su juo būrys ginkluotų kalavijais ir vėzdais, pasiūstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintojų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodęs ženklą, kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite. Taigi atėjęs jis to jau prisertino prie Jėzaus ir tarė rabi ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, įsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems. Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje ir jūs manęs nesuėmėte. Tačiau teisipildo raštai. Tada palikę jį visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš pasko, susisupęs vien į drobulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drobulės ir nuogas pabėgo. Jėzus buvo nuvestas pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai rašto aiškintojai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausiojo kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutapo. Kai kurie melagingai kaltino jį teikdami. Mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventovę ir per tris dienas pastatysiu kitą, nerankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kunigas atsistojęs viduryje paklausė Jėzų. Tu nieko neatsakai į šitų žmonių kaltinimus. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kunigas vėl jį klausė, ar tu esi mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė, taip aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdintį visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesyse. Tada vyriausiasis kunigas persiplėšė drabužius, šaukdamas, kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumščiais ir reikalavo pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausiojo kunigo tarnaitė ir pamačiusi besišildantį Petrą. Įsižiūrėjo į jį ir tarė, ir tu buvai su šituo Nazarėnu, su Jėzumi. Petras išsigynė, sakydamas, nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir gaidys pragydo. Pamačiusi jį tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams, šitas yra iš jų. Jis vėl įsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui, tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis. Tada iššoko prisikinėti ir dievagotis. Aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgėdojo antrą kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus gaidžiui nė dukart nepragydus, tu tris kartus manęs įsiginsi. Ir jis pravirko.